Nun bada zer? Gurmandenak badaki ze plazea den ahuan txakolat edo biskotxa bat karraska goixo bat eta iklanda hurtzen delaik. Frantsesez ontue deitzen delako sensazio horrek nula odei baten gainen pausatzen gutian. Palma olioak deizku gurmantaen padujuko bortak zabaltzen. Edieiten bada txokolat eta biskotxetan, margarina, brioxa, bihiki edo askaietako zerealetan, izozki, sopa, chips eta raviolietan ekausileite bestiak beste. Elikagaien guztiai behe egiten badu, osagarriai L'huile de palme, parce que ses teneurs en acide gras palmitique sont élevées, expose à un risque de maladie cardiovasculaire. Osagarria hatxehunatxe bizitza bat labura delakoz, ahaldenik eta plazer habo metatu nahigintuk agian. Eta gue kapritxoei behariak lusatuik, hor da Jacquien Industria. L'industrie agroalimentaire en général cherche plutôt à flatter l'essence, à rajouter du gras, à rajouter du sucre, à rajouter des exhausteurs de goût pour faire vendre leurs produits, tout simplement. Palma olioa, bura edo gurina beno lau aldiz merkeago da, gogor batzen delakoz aiza da hain stokatzia, bana beste diala hori urte beno lau aldiz habor jabilia da. Indonezian da gehienik ekoizten. Hein horta heltzeko, monokulturaen politika plantan ezaida industria eta lekuko politikaiei esker. Ondo jua, ohizko oihana hurtzez duala. Minutakal, sei fut zelaien heineko pesak ketan duaz. Eta beharen asetzeko espeita aski, laboai tipiak ben funtsetaik dezjabetuik dia. Les autorités régionales attribuent des terrains aux plantations, mais elles le font sans demander l'avis des populations à qui ils appartiennent. Comment fait-on pour offrir une vie meilleure aux gens si on ne coupe pas les arbres Zuhaintzen muztiak egiaz jenten bizitza hobetzen dianez agintaia igalt egiten zaiolaik, huna zer dion. Non, je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas la question. Hoida, funtsesko problema. Kasetalaiek ez dutu gula bekan baizik beharriatekian galtuak pausatzen. Eta afeak pipertzen hasiben olehen, sormarka edo label bat sortu da. RSPO olio jain korra, ere turre joe. Beroita hamar bat luraldetaik zinik, gobernuz kampiko egitura, enpresa eta lantazale, mila bat partaide dia hunen unguian biltzen dienak. Helbuia olio etiko baten ekoiztia. Ez diotela oihanai habominik eginen, à langilek soldata hunak dutukiela egiten die. Afin de préserver la qualité des sols, nous limitons l'utilisation d'engrais chimiques. Nous favorisons la santé au travail et offrons des soins aux travailleurs. Nickel eta supermerkatiake eh? humanista hortan tiahala carrefour beste. On s'est dit qu'il fallait à tout prix que cette huile provienne de zones qui n'étaient pas issues de la déforestation, qui étaient produites dans des conditions qui respectaient l'environnement, qui étaient conformes au bien-être des producteurs locaux. ahaliate, bena beste Langilen bizitzaen hobetzia adibidez. Nous ne faisons plus confiance à l'entreprise. Elle disait qu'elle allait nous rendre la vie meilleure. Mais c'est faux. À la fin du mois, il nous reste seulement 8 euros par planteur pour vivre. Palmatze eraldoiek balin badie olio ekoizpen handiena segurtatzen, zuhaintze emutipitiotak dutienek ine lan egiten die RSPOAen barnen dien enpresek. Les plantations ont besoin de ce système de petits planteurs pour obtenir le label RSPO. Ce label leur permet de vendre en Europe et aux États-Unis. C'est tout ce qu'elles veulent. Bestalde, bena Indonesiako palmatzetane belhar txarra sortzen da, NF dia, eta prefosta heben bezala tratatzen dia, Singenta markaen gramoxano da jabiltzen. munduko zoko andana batetan debekatu balin bada, larru eta birikier sortzen dien ereduen gatik, Indonezian, salbuk eta hazarta, ez. Udoiet espres, Suizako enpresa hunen aintzin kuntia, erandelako zingentaena, hamar miliar euro ekoa da. Eta zingenta hau, olio iainkora aldarikatzen dian errezpeo labelaen partaide dugu. Kide hotz. Pentsatzen hasteniz, jainkor hitza ahobeteka jabiltzen dienek, zuin jainkor tarzunei pentsatzen dien. Ben ere nahi, ala lur eta lur juntan bizizale diena nahi. Dumba bada zer?